telefone turi ko turabagura ariko twizera ko baza guhagarara ahantu hashobora kumvikana bageze mwiriwe nyakubahwa umenyesha mwiriwe neza tuyaga nande uko bisanzwe ndeba dasi umwe tuvuga tuvugana muri aziyatike odasi muri aziyatike havugwa make muri azatike amakuru ahavugwa nk'uko bisanzwe jewe rimwe na rimwe mu makuru baravuga yuko abantu baduza ibintu bijyanye n'ibiciro canke batagurisha ku mabeyi leta iba yashinze mhm. bategereza gufata bagahana mm. nk'uko bisanzwe nyakubahwa mumenyesha amakuru we naho woza ubu nyine muri azatike ugasanga ahantu bariko bapakurura isima nk'akarora isima ya buseko mhm. bashoboye kuvuga ko batayiguha kandi ubona bariko bayipakurura none iheze ikagura bande igugwa gute bimeze gute muri aka kanya uvuga uti hariho abantu benshi batakurikiza ibiciro ngaho muri aziyatike inapakuru urumva ipakururwa inyegezwa nk'ibintu mengo ni ibintu bya forode biriko birapakururwa iyo mubishikirije nk'abajejwe intwaro babivuga ku iki uwo bishikiriza ngo uheze ubishikane reganya ko bamumenyesha wewe murakunda gutembera uzoze wibarishe ubona bariko baregwa bakagenda bariguhaye uzoza ubuhinyutse eh, ariko kandi nubwo biro ko umunywanyi wacu uri muri Aziatike katubwira yuko ibiciro bitubahirizwa muri Aziatike nk'ibisima kinama ni sawa ariko emwe mhm. e, ibitoro ibitoro byifashe gute aho buherereye bitoro urazi ko ni umushoferi wa hiyasi bitoro kabisa byabaye ndashe byasi kabisa utire ntacyo muronka byifashe gute muri make twebwe tuguma twicaye ku masitasiyo turindiriye ko ariko wapi muhamara nk'iminsi ingahe sabwe muhamara nk'iminsi ingahe twe turamara nk'iminsi itanu ine dutonze mu ndwi dukora kabiri mbega iyo kije hoho muraronka mwese bigenda gute babahikingana ikingana gute baduha dufate iriyasi iriyasi mhm. baziha iritiro mirongo ine mhm. izi tagisi nazo wumva ngo baziha berite mm. yego niko babigenda ngo ubwira twese dukwiye ariko naho biruhuko mm. urumva ufite nk'imodoka ari dugaruguruka bizo wumva nturica naho uronka izo litiro mirongo ine uko ngo ugaruke urumva mugabo iyo ngingo yo gusabikanya yoba ari nziza kugira abantu bose baronke na duke yego eh, byari byo mugabo urumva ku bantu baduga ruguru nawe urumva nibo baca bagiriza ingorane mawe ugituwe gukengurukiyeho mu kinama eh, ikintu ngomba asabe mhm. ni ukuri nyakubahwa turatakakamenya nyakubahwa umukuru w'igihugu kuko niwe niwe mubyeyi wacu niwe duhanze amazi mhm. kweri yumve igisabo turiho turamutura ari ukuri arabe igipimo kiboneke nande ko kitabonetse ubuzima bw'abantu simbona ngene ariko biragenda kabisa ubuzi bwa mbega ariko rimwe na rimwe hari igihe abantu biduga ngo kije kiradandazwa muri magendo mwe aho muherereye ntibihora bishika nkuko ariko arabivuga mm. bashibugenye ubuzima bwahagaze rwose kabisa ingenzi ntizigenda kubera imodokari zose n'amamoto byose byahagaze muhegeruka ryari ngaho mu karere k'ikarusi nk'ibugenyuzi mm-hmm. cyangwa ikarusi kuri sante kubera ari leta mbyeyi yari leta nkose kubera nirabe kweri irabe izana amazu izana esase izana amatara byose turonke mhm. turabe turako twofisahiriza niyo abantu batobata ndagushimiye juvenal yego vrema amatara nukuri amatara huhu arabaye amatara yabaye ndazi sinzi ko amatara ajyana n'amadutu sinzi sinzi ko ajyana na etasi sinzi muyaronka kangahe ku ndwi cyangwa ku munsi hoba hari amasaha mutayaronka ku munsi agenda asangahe akagaruka asangahe urabona nk'ubu mparuye harayagenda baguha amatara cumi na zibiri ukazibona saa tatu na nusu aragiye burinda bucya atari amatara agarutse kandi urazi yuko abasoma nabo biba hatari amatazi kandi rero urazi mhm. yuko bari basabye yuko ku nzu ku nzu bahashyira amatara none ko badusabye ko tuhashyira amatara kandi tukaba ata matara tukibona mu ijoro wumva ari gute kumbura kamo kanyu ishyirahamwe rigidezo rirakumva rigiye kubaronsa bishasha muri eco cash ubu murashobora kugura uduseke twa liberté tw'amafaranga ijana mirongo icenda utw'amajana abiri na mirongo icenda n'utw'amajana atanu hamwe na kila kitu y'amajana icenda mirongo icenda n'icenda canke ibihumbi bine n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda mukoresheje eco cash yanyu akabijya nako uko uguze uduseke tw'ijana mirongo icenda n'amajana abiri na mirongo icenda canke amajana atanu muca muronka bonusi y'amamesaje hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonusi zikaza ziyongera byiyongera ku minota musanzwe mufise yo guhamagara fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushyiremo ukabanga cyanyu kugira mwinjire muri eko cash muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberite tuvugana n'umwanya wo mu ntara ya bujumbura munyuranye intara ya bujumbura havugwa make amakuru twagomba kubashyikiriza mm-hmm. na makuru yereke ibizikitoro mhm wewe turabazwe n'ikitoro kuko kitaboneka mu mazimisi ingana gute mutakiroga none nk'ubu urabona nk'amezi atatu arashobora guhera cya cyuma kimaze gukora njya nk'iyi imwe gusa none wumva tujya ko turahomba kandi ntabwo turi ko tubiriya tubiriya bikwiye kandi byose tukaguma tubiriya bo batabipfungutse mm-hmm. mbega iyo kibonetse hoho muraronka mwese bigenda gute itangwa ryacyo twebwe iyo kibonetse baratonda twe turashimba nyine bari babihinda ubu byari sawa mhm. uwatonze ku murongo kibonetse bose baba mpakageze ubu byifashe neza bagitanga neza mugabo nk'ubu twatembereye igisagara cyose nta namwe cyari kibi Eh, aho bari ko kigurishwa kuri magendo hoho ntaho mwahora mwumva mw'iyi minsi mhm. twebwe turababara kubera kenshi mukunda kuvuga amakuru yo mu rumonge mu rumonge nabo umuntu umwe murakurikira muravuga amakuru yose mugabo twebwe izindi ntara sinzi ko mubikurikira neza twarabasigize ikibazo cy'umwana afunzwe mhm. yagirizwa yuko yatoza amahera mhm. ku ishuri ubu afungiwe ku mpimba bari twabamenyesheje none abana baratoza amahera ku ishuri hamwe idobori mwari mwatubwiye ko muzakubitira kujya mutoza amakuru yo mu rumunge nta mwiza aretse mwashikaho tuwoza ibintu natwe twe turawumwa mu mitima yacu ikibazo twacumvise tuzohashika tugire eh, twaze abo twiga bose kugira ukuri kumenyekane aho kuri tugushimire cyane ni ukuvuga igitoro kihari rugombo bujumbura wagenda ku bihumbi hagati ya bine na bitanu mhm. ariko ubu rugombo bujumbura ni hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi umunani Mm-hmm. urumva rero ko ari igitangaza ababijejwe byari ngombwa ngo bakore iyo bwamye kugira ngo ah, icyo gitabo gituma abanyagihugu baronka ubuzima bwo kwibeshaho ikiboneke cyane kabisa eh, iyo muri kumurabaza aho kidandarizwa bababwira ko kizoza ryari uri kurarengana ku masitasiyo usanga imidugu iparitse irindiriye bavuga ngo bumvise igihuha waka igitoro cyiza ariko bakarindira amaso agahera mu nzira sinzi sinzi ni ibintu bisize ubwenge uri kurabyitegereza n'abajya bo ku mapompo mu babagije bo bababwira ko kizoboneka ryari bo baguma bafite ibyizigiro ngo kiraza kiraza ariko bakarindira ntikize niyo kije imiduga iba itonze ku mutari yihera imwe idashikiriwe eh, hiyo mu kibitoke kimaze umwanya ungana gute aheze iminsi iyi ngaho yose atagitoro atanima igitoro kihagera cyo mu bwoko bwa esanse cyangwa amazutu ego aho kumusaga musaga havugwa make namahoro nukuri mhm. tubwira makuru tutahamenye yavugwa ngaho iwanyu makuru mutamenye ni ikintu cyiwacu mhm mm, abatama byifashe gute abatama nyene byifashe mm. urabona twebwe yahugira imana mhm. yatubariye yuko bazotubuza ku buntu gushyika uno munsi none ntibariko urabavuza baratuvura n'ukuri hmm. ariko mhm. ikintu cyitwa mitiweli mhm. umuti umaze kurenza ibihumbi icumi bawubuha mhm. barabye baca babubika irya bo bagaca bayishyira kuri kashe ngo ugende kandi ikitagutangaza ni uko baca bakwereka ngo ugende muri farumasi naka none mwe mwiyumvira ko biva kuke sinzi rero nibyo ngomba ko mwadutohoreza mukajya murabikurikirana urabona nk'ubu jewe mhm. naragize ingorane ndavunika mhm. kuva muri bibiri na cumi n'icyenda hariho ntegeza kugura kwamana pomade y'uko uyisiga n'iki mhm. iyo pomade kuva mu kwezi kwa gatatu gushyika ubu turi mu kwezi kw'indwi iyo pomade bambarira none iyo komande y'uwo muti ntayo baragira muri farumasi zose za mituweli Mm-hmm. ariko ikibabaje mm-hmm. ni kimwe aho hose abaganga barayitwandikira n'iki mm-hmm. aho hariho ibindi byo kwipimisha mu maradiyo mu ma ekogarafi n'iki nka perensereja bakubarira ngo urariha revenpulsa ariko gusa umugira neza nyakugira imana imana imuhezagire umuntu wa opitare militaire utwara opitare militaire imana imuhezagire mhm. kuri wewe yarakurikije amategeko uti rero n'abandi bakwiye kumfatira ko akarorero sesa none rero n'abandi bo bigenda gute agira mwebwe rero sinzi ngira ngo umukuru w'igihugu yaba ariko arabyumva cyane afise abamwumviriza bakajya mu iyo raporo mhm. uyimuha ukuri yobakoze yabatugiriye neza yongere yongere yongere yongere adukure mu muhango yadushizemwo reka kumbure abariko barabumviriza ari byo bitaro bidakurikiza amategeko navyo nyene nibaza ko ababirongoye cyangwa ababikora mu bariko barumviriza kino kiganiro bazoheza babashire ubu yuko bategezwe gukora ku mategeko y'igihugu bagakora nk'abandi hanyuma iby'umukuru w'igihugu nabyo yabemereye twibizera neza yuko agiye kubishyira mu ngiro nk'uko baba babishikirije none baba bamaze ayo mezi angahe yose batararonka iyo komande y'uwo muti reka kumbura abakozi bo muri mituweli barabyumva bazokurikirana icyo kibazo hafi kugira imiti yose abanywanyi baba bakeneye bayironke ku gihe hanyuma amagara y'abantu nayo abandanye atera imbere ni hano